محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əziz qardaşlarım, sizə Allahdan qorxmağı və şeytanın hilələrinə uymamağı tövsiyə edirəm. Çünki şeytan insanlara etdikləri pis əməlləri gözəl göstərir. Ha belə etdikləri böyük günahları onların gözlərində kiçildir. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə şeytan barəsində belə buyurur. Qalə Rabbi bimə əğvəytəni lə uzeyyinən ləhum fil ardı və lə uğniyənəhum əcməin illə ibadəkə minhumul muhlasin. İblis dedi, ey Rəbbim, sən məni yolda, yoldan çıxartdığına görə mən də yer üzündə onlara pis işləri gözəl göstərib onların hamısını azdıracağam. Yalnız sənin seçilmiş ixlaslı qullarından başqa. Ayədən göründüyü kimi şeytan pis əməlləri insanlara yaxşı kimi göstərir. Odur ki, şeytanın bu hilələri nəticəsində insanların əksəriyyəti böyük günahlar edir və elə güman edirlər ki, bunlar kiçik günahdır. İnsanlar arasında elələr də vardır ki, etdikləri günah əməllərə başqa adlar qoyaraq özlərinə bəraət qazandırırlar. Halbuki onlar bunu etməklə iki qat günah qazanırlar. Çünki onların özlərinin bu günahı etmələri bəs deyil, həm də bunu halallaşdırmağa çalışırlar. Adlarını dəyişərək bunu halallaşdırmağa çalışırlar. Məsələn, buna rüşvəti misal gətirmək olar. Rüşvətin adını dəyişərək bəxşiş və s. adlar verirlər ki, bunu rahatlıqla həyata keçirə bilsinlər. Bugünkü, bugünkü xütbəmizin mövzusu da elə qeyd etdiyimiz bu əməl barəsində olacaqdır. Yəni, rüşvət barəsində. Abdullah ibn Amr radiyallahu demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rüşvət verən və rüşvət alan şəxsə lənət etmişdir. Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir, rüşvət verən və rüşvət alan şəxs cəhənnəmdədir. Bu hədislər onu göstərir ki, rüşvət böyük günahlardandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rüşvət verəni və alanı lənətləmişdir. İbn Abbas radiyallahu anhümə böyük günah deyildikdə İbn Abbas radiyallahu anhümə demişdir, böyük günah deyildikdə o günahlar qəsd edilir ki, Allah onları edənlərin cəhənnəmə düşəcəyini xəbər vermiş yaxud onlara qəzəbi tutmuş, yaxud onları lənətləmiş, yaxud da onlara əzab vermişdir. İslam alimləri böyük günahları beş qismə bölmüşdür. Birinci, o günah ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu edənə lənət oxumuşdur. Məsələn, müsəlmanın malını mənimsəmək, ölü üçün vayşivan salıb aramaq, rüşvət vermək və ya almaq və s. bu kimi əməllər. İkinci, o günah ki, şəriət tərəfindən onu edənə bu dünyada cəza, cəza təyin edilmişdir. Məsələn, zina etmək, şərab içmək, oğurluq etmək və s. Üçüncü, o günah ki, onu edənə axirət günü şiddətli cəza veriləcəkdir. Məsələn, sələm yemək, zəkat verməmək və s. Dördüncü, o günah ki, imanın aradan qalxmasına gətirib çıxarır. Məsələn, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, biriniz özü için istediğini Müslüman kardeşi için istemeyince iman etmiş olmaz. Beşinci, o günah onu eden cennete girmeyecektir. Buna ben misal, dedi boyan, dedi dedikodu yayan cennete girmez hədisidir. Demek günahlar iki kısma bölünür. Büyük günahlar ve küçük günahlar. Bu barədə Allah subhanətə ilə Quran kəndə buyurur, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه nukeffir ankum seyyiatikum ve nudkhilkum mudkhalan kerima. Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin təqsirlərinizdən keçər və sizi tərifli bir keçidə cənnətə daxil edərik. Demək, böyük günahlara görə tövbə etmək gərəkdir. Çünki ayədə Allah subhanətə belə buyurur, sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, yəni tövbə edib, həmin əmələ son qoysanız, biz sizin təqsirlərinizdən keçərik. Yəni, kiçik günahlarınızı bağışlayarıq. Demək ki, rüşvət də böyük günahlardan olduğu üçün bu əmələ görə tövbə etmək gərəkdir. Əziz qardaşlarım, rüşvət insanların malını batilcəsinə mənimsəməkdir. Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə buyurur, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Mallarınızı öz aranızda haksızlıkla yemeyin ve cemaatin malının bir kısmını bile bile günah yolu ile yiyesiniz diye hakimleri ele almağa çalışmayın. Allah başqa bir ayədə isə haram yeməyin münafiqlərin əlamətlərindən olduğu barəsində xəbər verir. Allah münafiqləri zikr etdikdən sonra onlar barəsində belə buyurur. Səmməunə lil-kəzbi, əkkəlunə lis-suht. Onlar yalana həvəslə qulaq asırlar və daima haram yeyənlərdirlər. Bu münafiqlərin əlamətləridir, haram yemək. Bu dəlillər onu göstərir ki, rüşvət böyük günahlardandır. Elə bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm rüşvət verəni, həm də rüşvət alanı lənətləmişdir rüşvət verəni ona görə lənətləmişdir ki, o haram və batil bir iş gör, işə kömək edir. Bəs nə üçün bu əməl, rüşvət vermək batil əməl hesab olunur? Çünki rüşvət verən şəxs bunu ona görə edir ki, istədiyi əməli onun xeyrinə həll etsinlər. Həmçinin bu ona görə batil hesab olunur ki, rüşvət verən şəxs rüşvəti başqasının haqqını mənimsəmək üçün verir. Həmçinin bu ona görə batil hesab olunur ki, rüşvət verən şəxs rüşvə, rüşvəti başqasından qabağa keçmək üçün verir. Həmçinin bu ona görə batil hesab olunur ki, rüşvət verən şəxs rüşvəti verir ki, qanunlar ona tətbiq olunmasın. Həmçinin bu ona görə batil hesab olunur ki, rüşvət verən şəxs rüşvəti etdiyi xətaları və eybləri ört bastır etmək üçün verir. Demək, rüşvət verən şəxs rüşvət alana sadaladığımız bu günahlarda şərikdir. Və bunlarda yardımcı olur rüşvət alana. Allah subhanətə alə Quran kəndə belə buyurur. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. Yəni, haram işlərdə bir-birinizə kömək etməyin, yoxsa Allah subhanət hələ sizə şiddətli cəza verər. Əziz qardaşlarım, bəs nə üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rüşvət alanı da lənətləmişdir? Çünki rüşvət alan şəxslə rüşvət verən şəxs eyni günah daşıyırlar. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rüşvət alanı ona görə lənətləmişdir ki, rüşvət alan şəxs onu bu işə təyin edən başçısına xəyanət etmişdir. Xəyanət etmək isə haramdır. Xəyanət etmək münafiqlərin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərinin birində münafiqlərin əlamətlərini xatırlayaraq buyurmuşdur. Ona əmanət verildikdə xəyanət edər. Həmsinin xəyanət barəsində Allah subhanələ Quran-Kərimdə belə buyurur. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغَلَّ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Peyğəmbərə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. əmanətə xəyanət edən kimsə qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonra da hər kəsə əməllərinin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilməyəcəkdir. Əziz qardaşlarım, rüşvət cəmiyyətin həlak olmasına, ziyana uğramasına, zülmün yayılmasına səbəb olur. Hətta rüşvət cəmiyyəti o dərəcəyə gətirib çatdırır ki, sonda həmin cəmiyyət rəzil olur və həmin cəmiyyətdə xəyanət və yalan artır. Odur ki, hər hansı bir şəkildə olmasından asılı olmayaraq və ya adının dəyişdirilib bəxşiş və ya hədiyyə bu kimi adlar qoyulmasından asılı olmayaraq rüşvət haramdır. Çünki adların və formaların dəyişdirilməsi həqiqəti dəyişdirmir. Elə bu səbəbdən də İslam dini başçı tərəfindən təyin olunmuş işçilərə verilən hədiyələri rüşvət və xəyanət hesab edir. Çünki bunu məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə adlandırmışdır. Əbu Hümeyd Əs-Said radiyallahu anhu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bənu Süleym qəbiləsinin zəkatını yığmağı Əsəd qəbiləsindən olan İbn-i Lutbiyyə adlı bir nəfərə tapşırdı. Bu adam geri qayıtdıqda belə dedi, bunlar sizindir, onu isə mənə hədiyə veriblər. Belə olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, məgər o atasının və anasının evində otursaydı, baxsın görək ona bu hədiyəni verərdilər ya yox. Əlbəttə ki, verməzdilər. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, bu verilənlərdən istənilən, istənilən bir şeyi özünə götürən elə bir şəxs olmasın ki, qiyamət günü götürdüyü şeyi boynunda daşımasın. Hətta bu götürdüyü şey nərildəyən dəvə, bağıran inək və ya mələyən qoyun olsa belə onu boynunda daşıyacaqdır. Hədisi Buxar və Müslim rəvayət etmişdir. Bu hədisi şərh edən Xattab-ı Rahimahullah demişdir. Bu hədis açıq aydın onu göstərir ki, işçilərə verilən hədiyyələr haramdır. Bu hədiyələrin halal sayan hədiyələr, hədiyələrlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əziz qardaşlarım, rüşvətin böyük zərərləri və fəsadları vardır. Onları da bir-bir sadalayaq. Birinci, cəmiyyətdə rüşvət çoxalarsa, fitnə, fəsad və zülm də çoxalar. Çünki rüşvət alan şəxs insanların malını haqsızcasına yemiş sayılır. Bu isə insanlara qarşı zülm etmək sayılır. İkinci, rüşvətin cəmiyyətdə törətdiyi fəsadlardan biri də odur ki, rüşvət artdıqda xəyanət də artır və sonda etibar olunası adamlar qalmır. Belə ki, xəyanət artdıqda onun əksi olan etibar azalır. Rüşvət verən şəxs kiminsə haqqını mənimsəməklə həmin şəxsə xəyanət etmiş sayılır rüşvət alan şəxs də onu işə təyin edən başçısına xəyanət etmiş sayılır. Demək, hər ikisi xəyanətkardır. Alan da, verən də. Elə buna görə də xəyanətlər çoxalır. Hamıya da məlumdur ki, xəyanət münafiqlərin əlamətlərindəndir. Üçüncü, rüşvətin cəmiyyətdə törətdiyi fəsadlardan biri də olur ki, rüşvət artdıqca insanlar arasında düşmənçilik də çoxalır. Əgər bir şəxs bilsə ki, kimsə rüşvət verməklə onun yerinə keçib və ya onun malını mənimsəyib, onda onların arasında düşmənçilik başlayır. Hər dəfə bu cür rüşvət çoxaldıqca, bir o qədər də insanlar arasında düşmənçilik çoxalır. Dördüncü, rüşvətin cəmiyyətdə törətdiyi fəsadlardan biri də odur ki, rüşvət haqqı insanların gözündə batil, batili isə haqq edir. Neçə-neçə rüşvət alanlar vardır ki, Haqqa donca indirib onu insanların gözünə bat gözündə batil edir. Batilə də donca indirib onu insanların gözündə haqqa çevirir. Yəni, həll olması məsələni rüşvət verən şəxsin xeyrinə həll edir. Beşincisi, rüşvətin törətdiyi fəsadlardan biri də odur ki, rüşvət alan şəxs, rüşvət verən şəxsin yanında daima zəlil və alçalmış vəziyyətdə olur. Və əksinə, alan verənin yanında. Yəni, bir-birinin qarşısında gözləri kölgəli olur. Altıncısı, rüşvətin cəmiyyətdə törətdiyi təsadlardan biri də odur ki, rüşvət cəmiyyətin inkişafına əngəl törədir. Bunu universitetlərdə, institutlarda, məktəblərdə açıq aydın görmək mümkündür. Çünki cəmiyyət elm sayəsində inkişaf edir. Əgər təhsildə rüşvət olarsa, həmin cəmiyyətin inkişafından söz gedə bilməz. Bütün bu sadaladıqlarımız onu göstərir ki, rüşvət cəmiyyətin başına gətirən, başına gələn böyük bir bəladır. Bu bəladan xilas olmaq üçün hər bir şəxs özü özlüyündə Allahdan qorxmalı və rüşvətdən əl çəkməli və hər bir haqqı olanın haqqını ödəməlidir. Allah subhanahu wa ta'ala ben istəyirəm ki, bizləri müttəqilərdən, Yəni Allahdan qorxanlardan etsin. Amin. Bizim günahlarımızı bağışlasın. Amin. Bizi şeytanın və onun və şeytandan və onun vəsvəsələrindən uzaq etsin. Amin. Aqulu qawli haza və estəğfirullah li və lakum və lisa'il muslimin min kulli zəm və estəğfiruhu və tubu ileyh innehu huve gafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Əziz qardaşlarım, rüşvət barəsində bir neçə rəvayətdə sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Rəvayət edilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrə belə dedi, insanın bədənində haramdan əmələ gələn hər bir ət parçası cəhənnəm oduna hər şeydən daha yaxındır. Yəni, haram yedikcə insanın bədənində əmələ gələn ət parçası cəhənnəm oduna daha yaxındır. Sahabələr soruşdular, o hansı haramdır, ya Rasulullah? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, hökum çıxarmaq üçün rüşvət almaq. Hökum çıxarmaq üçün rüşvət almaq. Yenə başqa bir rəvayət, İbn Kəsir tarix əsərində zikr edir ki, müsəlmanlar Türkistan vilayətini fəth edib, qələbə qazandıqdan, qazandıqları zaman çoxlu sənətlər əldə etdilər. Onlar bu şad xəbərlə bərabər Ömər radiyallahu anhəyə hədiyyələr göndərdilər. Ömər isə həmin hədiyyələri qəbul etmədi və ondan imtina etdi. Hədiyyələri satdırmağı əmr etdi. Sonra isə həmin pulları müsəlmanların beytül malına qoydu. Ömər radiyallahu anhu bu hədiyyənin onun üçün rüşvət olmasından qorxurdu. Budur sahabələrin həyatı. Həmsinin İbn Sadın Təbaqat əsərində zikr olunur ki, Ömər İbn Abdülaziz rahimahullah xəlifə olduğu zaman bir gün könlünə alma yemək düşür. Amma, evin, amma evində nə alma, nə də ona almağa pul tapa bilirlər. Həmin gün Ömər ibn Abdüləziz şəhərə çıxdıqda qarşısına bir qab alma aparan, qarşısında bir qab alma aparan bir oğlan çıxır. Ömər ibn Abdüləziz həmin almalardan birini götürüb iyləyir, sonra da yerinə qoyur. Belə olduqda oradaşlar Ömərə onu götür, qoy sənin olsun deyirlər. Ömər ibn Abdüləziz isə deyir, artıq mənim ona ehtiyacım yoxdur. Yandaşlar isə Ömər ibn Abdüləzizə buyururlar ki, Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkir və Ömər hədiyə qəbul etmirdilərmi? Ömər ibn Abdüləziz onlara belə cavab verir. O, veril, o verilənlər onlar üçün hədiyə idi. Amma onlardan sonraki, onların təyin etdiyi işçilər üçün isə bu rüşvətdir. Baxın, bu cür insanın Allah qorxusuna, ona verilən hədiyəni qəbul etməkdən qorxur, çəkinir ki, birdən rüşvət olar sahabələrin və onların davranışlarının həyat tərzi bax belə olmuşdur.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 خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر آمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام آمين. وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون